Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, May 2004, Mark, Chapter 13. Και εκ πορευομένου αυτού εκ του ιερού, λέγει αυτό εις των μαθητών αυτού, «Τι δάσκαλε, είδε πότα πηλήθη και πότα πέει οικοδομέ». Και ο Ιησούς είπεν αυτό, «Βλέπεις τα αυτά στας μεγάλες οικοδομάς, ου μη αφαιθεί ο δελήθος ως ου μη καταλήθει και κατημένο αυτού εις το όρος των ελαιών, κατέναντι του ιερού, επιρώτα αυτον κατηδίαν Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. Είπον ημίν, πότε ταύτα έστε, και τι το σημείωνοταν όταν μέλη ταύτα συντελείστη πάντα. Οδε Ιησούς ήρξα το λέγειν αυτής, βλέπετε μη τι ημάς πλανήσει, πολλοί ελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι, εγώ ημί και πολλούς πλανήσουσιν. Όταν διακούσιτε πολεμούς και ακουάς πολεμών, μη τροείστε, δίγενεστε, αλλού πω το τέλος. εγερθίσετε γαρ έθνος επ έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν. Έσονται σεισμοί κατά τόπους, έσονται λοιμοί, αρχαιοδίνων ταύτα. Βλέπετε δε εμείς οι αυτούς, παραδόσους η συνέδρια, και οι συναγωγάς δαρίσεστε, και επί ηγεμόνων και βασιλέων σταθήσεστε έστε εν εις μαρτύριον αυτής, και εις πάντα τα έθνη πρώτον δικηρυκτίνε το Ευαγγέλιον. Και όταν άγωσιν ημάς παραδεδόντες, μη προμεριμνάτε τι λαλήσετε, αλλό εάν τι ημιν εν εκείνη τη ώρα, τούτου λαλείτε, ουγαρέστε ημίσι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το Άγιον, και παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνον, και επαναστήσονται τέκνα γονείς, και συν αυτούς, και εσεστε μισούμενοι πάντων δια το όνομα μου. Οδε υπομείνας εις τέλος, ούτως σωτήσετε. Όταν δε είδητε το βδέλιγμα της ερημόσεως εστικότα όπου ουδί, ο αναγκοινός κονοήτο, πότι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη ο επί του δώματος μη καταβάτω μη εισελτάτο τι άρε εκ αυτού, και ο εις τον αγρόν μη επιστρεψάτο εις τα οπίσω άρε το ημάτιον αυτού. Ουέδ τες εγκαστριεχούσες και τες τυλαζούσες εν εκείνες τες ημέρες. Προσεύχεστε δε να μη γεννείτε χειμώνος, εσόντε γάρε ημέρη εκείνη τλειψίσια ου γεγονεν τη αυτή απαρχής τίσιος ο Θεός του νυν, και ου μη γεννείτε και είμαι εκολόβος εν Κύριος τας ημέρας, ουκαν εσώτη πάσα σάρξ, αλλά δια τους εκλεκτούς ους εξελέξατο, εκολόβος εν τας ημέρας. Και τότε, η αντισημήν είπε, είδε όδε ο Χριστός, είδε εκεί, μη πιστεύετε. Εγερτήσονται γαρ ψευδόκριστοι, και ψευδοπροφήτε, και δώσουσιν σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν ή δυνατόν τους εκλεκτούς, εμείς βλέπετε, προήρικα ημίν πάντα. Αλλά εν εκείνες τές ημέρες, μετά την τλίψην εκείνην, ο ήλιος σκοτεστήσεται, και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες έσονται εκ του ουρανού πίπτοντες, και οι δύναμις εν της ουρανής αλετήσονται. Και τότε όψονται των βιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλης, μετά δυνάμεως πολλής και δόξης, και τότε αποστελεί τους αγγέλους και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απακρογής έως ακρού ουρανού. Από δε τη σήκης μάθετε την παραβολήν, όταν ήδη ο κλαδός αυτός γεννείται, και εκφύει τα φύλλα γινώσκεται ότι εγγίστοτερος εστίν. Ούτως και εμείς όταν είδητε τα αυτά γενόμενα, γινώσκεται ότι εγγύς επιτήρες. Αμήν λεγουιμήν ότι μη παρέλθει γενιάυτη με κρίσου ταύτα πάντα γεννητέ. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου παρελεύσονται. Περί δε της ημέρας εκείνης, ή της ώρας, ουδής είδεν, ούτε οι άγγελοι εν ουρανό, ούτε ο βιός, η μοιοπατήρ. Βλέπετε, ειδεν ουδε ουκ είδατε γαρ ουδέ ο βιος η πατήρ. βλεπετε αγρυπνειτε ουκ γαρ ποτε ο καιρος εστειν ως άνθρωπος απόδημος αφής την οικίαν αυτού και δούς της δούλης αυτού την εξουσίαν, εκάστο το έργον αυτού, και το τύρωρο είναι τύλατο εν αγρηγορεί, γρηγορείται ον, ουκ γαρ πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται. Η οψέ, η μεζονίκτιον, η αλεκτροφωνίας, η πρωί, μιέλτον ελτον εξεύνης, εύρυε μας κατεύδοντας, οδε μην λέγω, πάσιν λέγω, Γρηγορείτε.